فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا رفض الله سبحانه وتعالى نكاية صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم بورده أصحابه إسلام مؤمنة كل دبر سيده do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, jedna od osnova na kojoj počiva ova naša vjera dini islam jeste i al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala i mrzio ima Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ogroman je broj šarijaskih tekstova koji govore o ovoj osnovi. O tome da je muhmin jezik dužan da voli ima Allaha subhanahu wa ta'ala one koji vole Allaha Jalla Vala i koji se njemu uzvišenom pokoravaju i s druge strane da mrzi one koji ne vjeruju Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koji njemu uzvišenom čine kufr i čin da ne voli one koji čine novotarije oni koji su nepokorni Allahu Subhanahu Wa Ta'ala tim to je razlika između nevjernika i grijetnika i novotara da se odvijemo od nevjernika od samih njih odvijemo se A kada su pitanju da se novotari, kada su pitanju griješnice zumnata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, odričemo se da dakle, sa njihovih, njihovih dijela. Odričemo se njihovih, njihovih dijela i ne saučestvujemo sa njima u onome što oni rade od grijeha novotarija i nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga, draga braćo, poznato vam je da Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže El mar'u na'amen ahab. Čovjek je sa onim koga voli. Čovjek je sa onim koga, koga voli. Zato odaberi sebe i pite sebe ko je taj koji voli na ovom dunjaluku. Allah je levala njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i vjeriti ili pak neko drugi od novotara, od pasika, griješnika, može kad se vidite, kjatira i tako dalje i tako dalje. Još na ovom dunjavu ko odaberi koga voli se, jer će sami biti proživljena ahiretu s tom ovom hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato kaže Enes ibn Malik rahimahullahu ta'ala nismo se ma tarihna bi šeji in ba'dat islami tarahana bi hadal hadith. Nismo se ničemu obradovali nakon našeg islama kao što smo se obradovali ovim riječima, ovim hadisom. Ovim riječima Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, puno su se obradovali kad se čuli ove riječi Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao el mar'u ma man ahabba čovjek je sa onim koga voli ove riječi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem draga brato je, je, je rekao kao odgovor beduinu koji je rekao o Allahu poslanice čovjek voli ljude ali i nije tu stigao čovjek voli ljude ali nije nije tu stigao voli njih one koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala ali ne da se ne, ne može i sustigno njihovim dijelima imaju previše dobrih dijela, rade puno i tako dalje, pa nije u stanju da ih stigne dobrim dijelima, jako se i tam trudi. Ovo ne znači da ih voli, a ne trudi se, jer to nije znak ljubavi. Znak ljubavi je da radi dijela koja date, koja radi taj čovjek. I zato Jelle Vala kaže, Kul, in kuntum tuhibbuna vahe te sebi um. Reci, ako Allah volite, mene slijedite, pa će vas Allah zavoljeti i grijeha vam, i grijeha vam oprostiti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje jasno ukazuje, draga braćo, da nije dovoljno da čovjek tvrdi da voli Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da voli Allaha jale wa ala. Ne. Već je neophodno da tu svoju ljubav potvrdi. Ako govori da voli Allaha, mora da se biti iskren u toj ljubavi. A znak iskrenosti te ljubavi jeste sviđenje Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ako Allaha volite, mene slijedite, pa će vas Allah, pa će vas Allah zavoljeti i grijeh vam oprostiti. U suprotnom sama ljubav, bez da se slijedine Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, ne koristi čovjeku na sudnjem, ne koristi čovjeku na sudnjem danu. Stoga onaj ko bude volio Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame i ashabe, i trudio se, on će insa Allahu ta'ala biti prodiven sa njima na sudnjem, na sudnjem danu. Biti prodiven sa njima na sudnjem danu. Iako dakle, nema dovoljno dobrih djela, ne ti je sva ona djela koje radi Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam i ashabi. Niti to može. Koje od nas u stanju da sustigne Allah, ashab Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam. Ali na nama je obaveza da se, da se trudimo, da radimo, da nastojimo i tako dalje da bi nas Allah subhanahu wa ta'ala proživio u njihovom, proživio u njihovom društvu. Onaj ko voli nekog drugog, nima Allaha džela vada, takav će biti proživljen sa njim. Ko bude volio sad znam razno razne pjevačice, igrače, i tome slobotare, i tome slične patike, ili možda da čak Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, možda i kafire, Allah subhanahu wa ta'ala će ga proživiti, proživiti sa njima. Šta kaže Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam? Kaže u jednom i tekako jako bitnom hadisu. Ko bude vodio pet dnevnih namaza, bude vodio računa o pet dnevnih namaza, klanjali se. Allah subhanahu wa ta'ala će dati pa će oni biti nur, svjetlo, murhan, dokaz i neđad, spas čovjeku na sudnjem danu. Ako ne bude vodio računa o pet dnevnih namaza, neće mu biti niti dokaz, niti svjetlo, niti spas. I bit će prođeli na sudnjem danu, s kim draga braćo? Sa Faraonom, sa Hamanom, sa Karunom i Tovej ibn Halefom. Tovej ibn Halefom. Dakle, onaj ko ne bude vodio računa na namazu, ne bude klanio pet dnevni namaza, bit će proživljen sa ovim, sa ovim ljudima. A ovi ljudi su šta? Nevjernici. Ne samo nevjernici, već dakle, opotvarili su izostigli vrhunac nevjerstva. Svi ne znamo kufr, svi faraona, lana tumari alehi, kada kaže, ena rabku kumul a'la, ja sam baš najuzvišeniji gospoda. Tako je dobro nam je poznato šta je uradio Karun. Šta je tvrdio Karun? Šta je govorio Karun? Zatim također Haman, kojem je Firaun, ministar da se Firauna, kojem je Firaun rekao, Ja Hamanu bnili Sarha, o Hamane, izgradi meni toran, la ali adlugu zbada se navati ta otvarja ila ilahi Musa, o inni la obunuhu kaziba. Ne bi li dostigao dobro do svodova nebesa i vidio koga mu stavala, ja smatram da on, a ja smatram da on mađe, pa i ovaj krenuo da gradi taj, krenuo da gradi taj toran. Dakle, to je bio Haman, koji je htio da se da svom vladaru, Faraonu sagradi toran sa nebesima. Zani također u Bejidna Halep, onaj koga je njegova trgovina od, odvratila od Allaho me subhanahu ta'la, vjere i sređena poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da se draga tako, ovaj čovjek, onaj ko ostala namaz, bit će proživen sa ovim ljudima, zato što slijedi njihov put i zato što direktno, indirektno, svjesno ili nesvjesno ovu stvari njih voli, jer slijedi njihov put, jer slijedi njihov put. Jer onaj ko slijedi put poslanika sallallahu alaihi wa sallame, on slijedi njegova djela. Prati ono što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame naredio, ponizi onoga što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame zabranio. I na taj način zaslužuje da, biva, da bude proživljen u društvu vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallame, ashaba, šehida, sidbjekina, iskreni, a divno li je to, a divno li je to društvo. Zatim rekao draga braćo, morate dokazati ljubav prema Allahu žele vada i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Zaista je sudno draga braćo, kada vidimo s jedne strane, kada čovjek žali ili, ne, ili nevjerni, voli neku osobu od nevjernika ili možda patika, vješnika i tako dalje. Kako nastoji da spozna sve stvari o takvoj osobi. I najmanje stvari, I najmanje se tiče nastoji da spoznao takvoj osobi. Pa vidite oni koji su zaljubljeni kako reći u futbol, kako gdje znaju detalje stvari o futbalerima. Zna kad je rođen, zna u koji tim igra, koliko je plaćen, za koliko je kupljen, zna šta voli da jede, zna šta voli da pije, zna koji mu je hobi i tako dalje i tako dalje. Budemo reći, budemo, tako reći, nema te stvari ako je ne zna o njemu, koliko je golova dao, gdje je igrao i tako dalje sve stvari. Dakle, to gledajte kako su oni iskreni u ljubavi prema svojim bogovima na ovom dunjavu. Iskreni. Žele da saznaju sve o svojim bogatstvima. Jeste da ga vraćam. Oni su nije uzeli za svoja bogatstva. Voli ih kao što ta Allah sasana mu tala. Voli ih da je sviđa to od toga. A Allah je žele a pravi mu'mini vjernici što svi se vola Allah sasana mu tala. Dakle, Ako je stvarno tako, da voliš da Allah subhanahu wa ta'ala, onda moraš poznati šta je to što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Stava njega vala mrzi da pozna svoj gospodara putem njegovih lijepih imena, putem njegovih savršenih svojstava, pa da moli se Allah subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim imenima i njegovim savršenim, njegovim savršenim svojstvima. Da moli poslanika kada Allahu alaihi wa sallam, da znaš njegovu siru, da izučavaš njegovu siru, njegovu biografiju, Jer rekao, pogledajte kako ljudi izučavaju silu svojih božanstava, pjevačica, futbalera i tome slični, znaju i najčitnije detalje o njima. A koliko mi znamo, znamo Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koliko znamo o bitkama Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A kažu ashabi, mi smo svoju djecu poučavali bitkama Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao što smo ih poučavali Kur'anu. Tako su svoju djecu poučavali čemu? Bitkama Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Isto kao što i poučavaju, poučavaju Kur'anu. Dakle, poučavali su im siri Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Gdje i kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vodio bitku protiv nevjernika, protiv mušnika, šta se desilo u toj bitci? Ishod te bitke, kisra poslanika, osvajanje neke i tako dalje, sve to što Ashabi radi Allah hanu poučavali svoju, poučavali svoju djecu. Gdje su ovi primjeri vrata braća u našim životima? Gdje su oni koji umjesto razvoraži bajci, laži i tome slično, svoje djeci pred spavanje ili na nekom, nekom drugom prilikom pouču, svoju djecu poučavaju ovim stvarima, poučavaju cijeli Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pa da djeca zavole Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Zatim nakon toga, koliko znamo o ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, o njihovim plemenitim svojstvima, o njihovim plemenitim odlikama i tako dalje, i tako dalje. Zar nismo mi treći da spoznamo ove stvari, kada smo mi na istini, kada volimo Allaha i Jelevala i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada volimo ashaade koji također vole Allaha i Jelevala i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njih slijede. I tu razloga rekao, draga braćo, onaj ko tvrdi da voli, tvrdnje je vaša, ali onaj ko tvrdi da voli, on mora dokazati tu svoju, tu svoju tvrdnju. Koliko znamo sili Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Znamo li E, imena žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Majki kao vjerni. Znamo li imena djece Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ćerki, njegovih sinova. Znamo li sila Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da ne govorimo rekao o siri neki, neki da se drugi ashaba. A to se itekako treba izučavati, jer se vidi da je to bio menhed ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Izučavanje sire Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah žele vala kaže, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Allah žele vala ovdje ne kaže, draga braćo, divan uzor kao vojskovođa, kao mun, kao političar, kao državni, kao predsjednik, kao, kao, ne, imate divan uzor, dakle u svakom pogledu, u bilo kojoj stvari, Allahu poslani sallallahu alihi wa sallam je za vas, dakle, za vas primjer i za vas, i za vas, dakle, uzor. I istog razloga muhni jedni treba se družiti sa onima koji su iskreni. Kunu na sadeći, naređenje uzvišenom žele vala, budite sa onima koji su iskreni, a da izbjegava druženje sa onima koji nisu iskreni, da izbjegava sa onima koji čine kufri i širka Allahu subhanahu wa ta'ala, da izbjegava sjedenje i druženje sa novotarima, da izbjegava druženje i sjedenje sa patićima, osim Allahu na gospodaru moj, ako tebe tog sjedenja i tog druženja nije dava. Da im poziva to Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da im pojasnjava njihovu njihovu zabudu i tako dalje. Ako će tako postupati, onda sjedi sa njima, u tome je hajr. Pozivaju Allahu Subhanahu wa ta'la vjeru, jer je to činio Allahu Poslani sallallahu alaihi wa sallam. Ali da sa njima sjediš, da sa njima čapkaš i da oni vode glavnu riječ, a ne ti, i da one govore, ako su pađici vijesti do dunjavuku, ili pa kako su novotari, da govore o svojim šubama, pa da ti samo sjediš i upijaš sve njihove šube, i koje srce se puni njihovim šubama, da ne, to nije da dakle preispravno, jer sve da postane, Rahimam Allahu Ta'ala su upozoravali zdravno zato na sjedljenje i druženje s novotarima. Šta nike nisu oni istimali ništa, nisu oni istimali čak i ajet u smislu da im oni, da im neko od njih čita ajet Allahuma Subhanahu Ta'ala nije. Pa bi neko od njih, ti takvi od novotara, od Mojija, od Haridija, od Kaderija i drugih, dobađeni Selefu Salihu, domani domani li časnim predsjednicima i govorili, o Sufijan, o Mali, da ti pročitam jedan ajet. Pa bi govorili ne, ni pola ajeta. Od vas ne prima ni pola, ni pola ajeta. Ni hadis od Malika sallallahu alaihi wa sallam. Ništa se od vas ne prima. Pa bi nakon tuda govorili ovim ljudima, o Sufijan, o Mali, pa šta ti sveti, šta ti škodi da čuješ, da čuješ ajet, da čuješ hadis. Kaže, ja se bojim da mi ne uvati sumnju ili sumnju u moje srce, pa da se ona nastani, pa da znači nakon toga ne budem u stanju od strani. Da nakon toga ne bude od strani. Subhanallah, ovo su govorili sada po kada. Hrvati ovoga umeta. Mi smo htjeli da čuju da ajet je hajdi su strane novo sada i bojali se po sebe. Pa da nismo mi preći da se bojimo, bojimo po sebe. A posebno kada nemamo dovoljno šarijatko, dovoljno šarijatko znanja. Jer ova vjera draga, braću, ova vjera je jasna. Ovaj put je jasan put onaj ko mula ide okolo, jasni su njegove postupci. Onaj ko iskreno želi hak, iskreno želi istinu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu podariti istinu. Podariti hak. Jer Abdullah ibn Zub kaže, istina je, na njoj ima sredstva, na njoj ima nuga. Prepoznat je dakle, lezmeći to na svom srcu. Kada se o Anđa, reci la ilaha ila Allah, reci riječi tevhida na osnovu koji će se zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali, Šta je bio problem, draga braćo? Ebu Talibu nije puno znao da izgovore riječi džahadeta. Jer on je vjerovao svojim srcem. I govorio je između ostalog i stvarao sihove da on vjeruje da je vjera poslanika sallallahu alihi wa sallame najstranija vjera. Nije mu malo malo, ali je problem bilo loše društvo. Po njega je bio Ebu Džahu i Abdullah ibn Ebi Umeje koji su mu govorili O Ebu Talibe, da ćeš ostaviti vjeru svojih predaka. Da ćeš napustiti vjeru svojih predaka pa da te Arapi kude, pa da te Kurejci ne kude. Te zadnje riječi koji su govorili Ebu Talib bile su Hula ala milleti, milleti Abdul Muttalib. On je na vjeri Abdul Muttaliba, to je predsedavan sa ovog svijeta na vjeri Abdul Mutaliba, a vjera Abdul Mutaliba jeste dakle, jeste fiš, a pa je preselio kao, kao nevjerni. Pa je povodom njega uzvišen i djeda vada objavio, inne ke la tehdi men akbece, o la tim na lahe jehdi me neka. Ti nisi u sanju, ti ne možeš uputiti na pravi put, ono za koga ti hoćeš, već Allah djeda vada upućuje na pravi put, ono za, ono za koga on, ono za koga on hoće. Možete ovdje neko reći, kako? Allah je vada na drugom mjestu kaže, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ti uputuješ na pravi put. Kako? Ovdje je u jednom ajetu, onda ti navara kaže, ti ne možeš uputiti na pravi put ono što hoćeš, a u drugom ajetu kaže ti uputuješ na pravi put. Ovaj drugi ajet, ti uputuješ na pravi put, ovdje se nisi zavlja, dakle ti pojašnjavaš pravi put. Ti upoznaješ ljude s pravim putem. To je ono što poslani se Allahom alimu sveme i vjetnici posjeduju. Da drugim ljudima pojasne pravi put. Ali, hidajetu se upije, hidajetu rekaj, pravna, prava uputa, da čovjek prihvati uputu i krene svom uputom, to nije u srcu, to nije u ruči vjernika. To nije u ruči Allaho, ko sam nekada Allaho nekada. Jer da je tako, Nuh bi uputio svoga sina, da je tako, Lut bi uputio svoju ženu, da je tako, Ibrahim bi uputio svoga oca, i da je tako, Poslani sallallahu alaihi wa sallam bi uputio da pre svoga, svoga amin. Ali je uputa prihvatanje upute u rukama Allaha subhanahu, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim također drago vrtu, među tabi'ima je bilo čovje, koji je bio posta po svojoj bogomolaznosti, po svojoj dobrosti. Ali šta se desilo? Desilo se nakon toga da se oženio sa ženom od Haridija. Oženio se s ženom od Haridija. I nakon toga ovaj čovjek je postao Haridija. Znači njegova žena je bila sebe da se čovjek preobrazi u Haridije. Pa je zatim nakon toga citirao stilove u kojima je hvalio Ibn Luđina u vizu Alija radi Allahom. Zamislite, bio sad je in. I nakon toga sebe mu dakle braka sa ženom koja je mnogo taj koja je zakon Haridija, ovaj čovjek se preobrazio i postao i postao Haridija i ispjevao stilove sjedila od filmova u kojima hvali ubijicu Alije radi Allah Hanu. Dakle, pogledajte kako loš posve, drago vratno. Tako loše društvo utiče na, utiče na čovjeka. I zato su sada sukari, Rakimam Allahu Ta'ala govori, čuvajte sjedenja, čuvajte druženja sa novotarima, jer sjedenje sa njima čini srce čovjeka bolestno čini srce čovjeka bolestno, tvoje srce oboli. Drago braćo, teuhid je jako tišta stvar. Teuhid je jako čista stvar. Kaži mu kaj rahim Allahu ta'ala, teuhi, jako čista, jako blistava, jako blistava stvar. I najmanja stvar može da upreda svoj teuhi. Najmanja stvar može da upreda svoj, svoj teuhi. Zato čuvaj svoj, čuvaj svoj teuhi. Ne može dozvoliti da te, da te upreda. A cijelim je sa novo, novotarima, draga braćo, u smislu časkanja, ne pozivanja mi, prećevanja sa njim, ispijanja kafle sa njim, sa novotarima, sa grijesnicima i tako dalje, bez njihova podivanja čini zato da srce čovjeka draga braćo bude okolo, da srce bude grubo, njegovo srce postane, postane dakle bolesno. E upravo iz tog razloga su sada putare zabranivali i upozoravali da kad jedi s tim takvima, osim ako će se poživati Allahom Subhanahu Tala vjeru, a to je ono što je nama, to je ono što je nama obaveza, da ovo vjeru dostavimo ljudima, da kafiru pojasnimo njegov, kufru njegovu na vjetu i pozivamo Allahom Subhanahu Tala vjeru da novotaru pozna, u, u, da novotaru dostavimo i upoznamo njega sa njegovom novotarinom i pozvanom sunat Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je ono što je nama obaveza, to je ono što je nama dužnost i ništa drugo, ništa drugo mimo toga. Zato kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko voli Allaha radi i mrzi Allaha radi, daje Allaha radi i uskraćuje Allaha radi, takav je upotpunio svoj iman. Da voli, vrate pažnju, da voli, Allaha radi. Kada voli, voli i sučim Allaha jedna vala radi. Kada voli brata muslimana, voli ga, Allaha jedna vala radi. Nego mi, ne, ne, ne, ne, ne, ne, i sučimo, Allaha jedna vala radi. Sjećate se tri stvari, koje čovjek ukoliko otvari, Oće e, se spasi mala, jedna od tih stvari, i da voli čovjeka i sučimo Allaha jedna vala radi. I sučimo Allaha, Jelle vala, jelle vala radi. I ko mrzi Allaha radi? Mrzi Allaha radi. Mrzi širke i mušike. Mrzi kufr i nevjernike. Pa makar se radimo o njegovim, o njegovim bližnjim. Makar se radimo o njegovom otcu. Makar se radimo o njegovom majci. Makar se radimo o njegovom, o njegovom bratu. Čim se normalno ovdje napominjemo. Ta mržnja, draga brato, i ne znači da se treba neprijateljski odnositi prema svom rodu i prema svojoj majci. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala ti naredio da mrziš se i mučiš se. Ali dakle i pored toga narediš da budeš dobar prema svojim roditeljima. Ne čini dobro na ovom dunjavuku, iako to oni budu nagovarali na zlo, iako to oni budu nagovarali na širk i na širk i na djelstvo. Pogledajte primjer Ebu Obejde, radijallahu anhu, u biti na, u biti na bedru. Primjer Ebu, Ebu Obejde, Ibn Đerlaha radi Allah vanu u biti na, u biti na bedu. U toj da ti kako bitno je biti u kojima su pobjedu izvojevali muslimani, iako su bili malobrojni i manje opremljeni u odnosu na, u odnosu na nevjernike. U toj biti, to, u toj biti je bio i Ebu Obejde Ibn Đerlaha radi Allah vanu. Te je krenuo i navalio na nevjernike zajedno sa, zajedno sa ashabima. Kogod bi se i spretio i stao na put Ebu Obejde, on bi ga pokosio svojom, svojom sadom. Međutim, bio je čovjek kojeg je Ebu Obejde pokušao izbjegu. Međutim, ovaj čovjek je stalno stajao na put Ebu Obejde. Kad god dakle, okrene se na desnu, na lijevu stranu, ovaj čovjek bi stajao pred njim, želeći da se sukobi sa njim. Ebu Obejde izbjegavao sutre sa ovim čovjekom. Sve dok na kraju nije imao drugog izlaza, osim da se sukobi sa njim, i njemu osjeće njegovu, njegovu glavu. Osjeće njemu njegovu glavu. Ko je bio taj čovjek Draga Bačan? To nije ni bio niko drugi do otac Ebu Obejde radi Allahu anu. Otac Ebu Obejde radi Allahu, radi Allahu anu. I zašto da se bori protiv Islama? iza su ga bori protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Ubejde se sukorio sa njim i ubio ga draga, ljubio ga draga braća, jer se zapostavio i se kao pisku protiv Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je povodom njega uzvišeni Đerla Vala objavio La tebidu qavme yu'minuna billahi wal yawmi al-akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو kanu آباءهم au أبناءهم au ikhwanahum au asiratahum Nećeš naći, u smislu ne smiješ naći da ljudi koji vjeruju Allaha i sudnji dan prijateljuju da vole onije koji se suprotavljaju Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam wala ukianu adaramu pa makar bili roditelji njihovi pa makar bila braća njihova pa makar bili sinovi njihovi pa makar bila njihova bližnja rodina ulaike tete da ti kulubihim od iman to su oni kojima je Allah subhanahu ta'ala zapečatio, zapisao imanu njihovi srcima wa enjedahum bi ruhin minhu i potpomogao ih od njega ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها صوت oni koji će Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džennetske bajate kroz koje će rijeke teći radijallahu anhum wa radu an Allah će biti zadovoljan sa njima i oni sa njim Allah će biti zadovoljan njima i oni njime ulaika hizbullah to je Allahova stranka ela inna hizbe Allah humul muflihun Allahova stranka to su to su dakle pobjednici to su oni koji će koji će uspjeti pogledajte imana ashaba Allahova poslanika sallallahu sallallahu alaihi wa sallam I zato kaže Deda Vala, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Nemojte se priklanjati nemojte nagunjati onima koji su nepravedni, koji čine zulom. Alladina zalemu, bilo koji vid zulma, bez obzira radio se o zulmu, o zulmu prema Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, čine se čine kufr, širk, i namotalje i tako dalje, ili prema zulmu, zulm prema sami sebi. A dakle, onaj ko čini ove stvari, čini kufr, širk, namotalje i tako dalje, on čini zulm i prema Allah subhanahu wa ta'ala i prema sama sebi. I nemojte se priklanjati, nemojte se naklanjati onima koji čine zulm. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Pa da vas matra ne oprži. وَلَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ A vi njima Allah subhanahu wa ta'ala nemate zaštitnike, pa da nakon toga ne budete takve, ne budete pomognuti. To je ajtur tafasiru, a da bi vakar al da kaže, u ovom ajetu je dokaz da je ovo obavezno bojkotovati i izbjegavati ahlel kupri, one koji su kupili širku i one koji čine gije i one koji su novotari i sebinici svoji, svoji strati, osim ako se pozivaju Allahom din, jer druženje sa, njim, je, sa njima je ili kupr, ili masijet, ili gire, jer sohbe, druženje ne bila osim sa onim koje čovjek, koje čovjek voli. Koma je to mi drago tako kaže, jer društvo sa njima može biti kupr, a može biti i gdje. Jeste društvo za nevjednicima i kafirima, sa onima koji čine širk može, može biti ponekad i kufr, draga braću. Kada? Kada čovjek sjedi u trenutku dok oni čine kufr, ismijavaju se Allahovim riječima, a čovjek niti im to ne dira, niti je pričina da sjedi sa njima i dalje ostaje u takvom, i dalje ostaje u takvom režisu. Kaže Jalla wa'ala, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ A vama je u knjiži već objavljeno. Kada čujete da se Allahove riječi poriču, da se čini do, doslovno prevedeno, da se čini kufru Allahovim riječima, kufru Allahovim riječima, i da se smijava njima, vi nemojte sjedati sa njima, sve dok ne promijene svoj govor. Ako tako ne postupite, onda ste vi kao oni, onda ste vi kao oni. Inna lahne džanija ul munatekina ul kafirina i džahenneme džemija. Allah će sve munatike i sve kafire, tako ti ti zajedno u jahannamu, svako bi zajedno, zajedno u vatri. Kaže šeik Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullahar, znači ovo gajda jeste njegov bukvalan smisao, njegov bukvalno značenje, kaže, a to je da onaj ko sjedi sa nevjernicima, sa moćnicima, kada kaže nevjernim draga braće, ne možda da pomislite samo jevreji krećani, puno je ti takvi koji se pripisuju islamu, koji nose ime Hasa i Husa i tako dalje, ali dosta često čuje Allaha djelavara njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, izigravaju se s ovom vjerom, Toga i oni potvaraju pod ove draga braža. A ne se da kažemo kad neko, kad spomenem samo sebi i nevjeri, ne potvara misli na jevrije, kristjene i sebenike drugih vjera. Ne! Pod ovaj pojam potvara i oni koji sluje Allaha i njega vada. Vrede Allaha i njegova poslanika sa Allaha i njegove ili vide neki drugi vid, neki, neki drug, drugi vid kufra. Kaže, onaj ko sjedi sa njima, u trenutku dok oni čine kufra. Dakle, ovo je jako bitna stvar. U trenutku dok oni čine kufra. Ne u trenutku da sjedi sa njima. Ne, već onda kada čine kufr, onaj ko čini sa njima, dobrovoljno, nije pritine, i to im ne negira, oni čine kufr, oni se kijavaju Allahom i riječima, i on, on im to ne negira, kakav pro, propis takvog čovjeka je propis oni koji čine kufr i koji se kijavaju Allahom i sasanom u žara riječima. Pogledajte kako je, situacije kako je propis rada braćom i to je znači opasan. Propis je i tekako, i tekako bitan. Čovjek treba sačuvati svoj iman, čovjek treba sačuvati svoju, sačuvati svoju vjeru. Čovjek mora biti ljubovoran da vam vraća na svoju, na svoju vjeru. Jer zamislite da vam vraća, zamislite da neko od nas bude sjedi i da mu neko od džajila i neko od ljudi opcije da vam vraća vrata, sačuva njegovu voća i njegovu majku. Zamislim da je malo, malo ko da sebi ustao da se bije kod takvog čovjeka. Malo ko ne bi onda skučao da se boli kod njega, pa makar bio jaki od njega. Samo tako je iz ponosa, da ne bude ponižen, jer je to poniženje za njega. Dakle, tako bi postupio, ako se opuje njemu njegov otac ili majka. Pa kako je sad gospodaran ti svjetova Allahu subhanahu wa ta'ala, koji će treba biti draži i od tvojega oče, oca i od tvoje majke, i od čitavog dunjavuka i sve sve na njemu. On ti mora biti dragi. Da da ustaješ i da se piješ, da se bojiš onda kada ti bude uvijeđen tvoj otac i tvoja majka, a da ne ustaneš onda kada te vrijeđa gospodar svih svjetova, Allah su sana mu dala, koje moraš najviše voljeti i koji ti mora biti na pravom mjestu i ispred tvoje svoga oca i ispred tvoje majke i tako dalje i tako dalje. Zar ne vidiš dragi brate, da jedan dragi, da je novi dragi, ne znali sam, Dakle, da kada možda prođe za svojom sobom, pa mu neko dolazi i uvijedi njega ili njemu u sobu, treba da se bije, pa mi koga božanstva koje obožava, ima važno sada mu otara. Treba ne da li toga da se bije, treba ne da li toga da ustane, a ti nisi u stanju da ustaneš iz mesica u kojem se čini kupr, u kojem se čini fit, u kojem se stijava Allah, u kojem se stijava Allah, u kojem se stijava Allah, u kojem se stijava Allah, u kojem se stijava Allah, u kojem se stijava je Allah subhanahu wa ta'ala djela, tebi preča, tebi bitnija, Allah djela voda je tebi dragi, Allah poslanik je tebi dragi, mora tako bi najmanju ruku, tako bi trebalo da, tako bi trebalo da, trebalo da bude. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u govoreći o riječima uzvišenog, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون prokleti su oni od Benu Israila, na jeziku Davuda, a i ta, sina Merjeninog, zato što nisu jedni i druge odvraćali od zla. Kako je urno ono što oni činili. Kako je urno to što jedni i druge nisu odvraćali od zloćih djela. Kada su kvali sallallahu alihi wa sallame, čovjek iz Benu Israila bi došao pored drugo koji bi griješio. Ne, činio, činio grije, bio nepukon Allahu djelavara. Pa bi ga ukorio, pa bi mu to zabranio. Ali toga ne bi spriječio da vrati nakon toga da im dođi za klanje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio njihova srca i proklao na jeziku Davuda i ta, alaihi na salam. Kaže mu draga braćo, ako je Allah žele u ala, proklao njih zbog toga što su im negirali i upozorili, ali zatim nakon toga sjeli sa njima, Kada bi se slučaj sa onima koji uopće ne upozoravaju na takve stvari, koji su sjeli sa vijetnicima i pačicima i uopće i ne upozoravaju na njihove stvari, ne upozoravaju na njihove dvije na njihove novotarije i tako dalje i tako dalje. Da tak ti nisu treći, da se boja Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah žele vala, da propune, propune i njih kao što je propleo, Benu dakle, kao što je propleo Benu Israel, Israel, zbog toga što nisu jedni druge odvraćali, odvraćali od noćih dijela koje su dakle, koje su činili. Isto razlog, razlog, razlog, Važno je da čovjek sačuva svoju vjeru. Važno je da sačuva svoju, svoj njim. Važno je da bude ljubomoran, draga braćo. Da, ljub, da bude ljubomoran Allahom subhanahu ta'la vjeru. Jer vjera je, draga braćo, čovjek e, stvar koji, e, najdragocenija stvar kod čovjeka. Ima li nešto vednije kod čovjeka od njegove vjere? Ne na draga braćo. Vjera je dragul. Vjera je srpija čovjeka. I ako ne posibi, ako ne bude ljubomoran prema tom, tom dragulju, ako ne bude ljubomoran prema njemu, prema čemu će onda biti ljubomoran? Prema kome će onda biti ljubomoran ako neće biti ljubomoran prema stvari na o kojoj zavisi njegov spas i na Dunjaluku i dakle i na Ahiretu. Zato, kažem draga braću na kraju, volite računa, neka svako od nas poveda računa s kim se druži, koga voli, jer će čovjek na sudnjem danu biti prodilen sa onim, sa onim koga, sa onim koga voli. Gospodaru nas, ti nam podari ljubav prema tebi. Daj nas da te volimo. I da volimo one koji tebe voli. I da volimo svako dobro djelo koje ti voliš. I svako dobro djelo koje nas tebe, koje nam, koje nas tebi približava. Allahu nas, ti učini ljubav prema tebi. Dražom nama od ljubavi prema nama samima i prema našim familijama. I dražom od čežnje i žere za hladnom vodom u danu velike, u danu velike žustine, u danu velike, velike rutine. Allah nas, naš uči nas da od onih koji vole ashab Allah, Allah, vole Allah sebe, svoga poslanika, i ashab Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallame, i, prođi, i okupi nas i proživi u njihovom društvu na sunje, na sunje danu. Innahu waliju zalike, wal qadiru alaih, Allah je da vada je taj koji je to u stanju da له لأوشمي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا تبارك الله سبحانه وتعالى نجرى Thank you. Amen.